то уявляв бронзові та гранітні пальці майбутніх монументів і все. Годик прагнув ціле відбудоване село зробити пам'ятником своїй покійній сестрі. То був один із натхненних його проєктів. Віра існувала окремо від подвижництва своїх кревних навіть окремо від татуся свого Анатолія Георгійовича. Я сприймав її незахищену, наче себе самого. Прикро, що я не знав віру до того, як почав писати поезії про Гринівку. Прокотився запізнілий тролейбус з погаслими вікнами, і в тьмяному світлі вуличних ліхтарів шибки його зблиснули наче скляні вітрила чудернацького корабля. Ілюзія посилювалася ще й тим, що чорне полотно асфальту здавалось річковим плесом. Неосвітлене і загадкове, воно тужавіло унизу, віддаючи ночі денне своє тепло. Плюскіт води в кухні накладався на образ чорної річки під вікнами, і тролейбус зникав у ній, похитуючи срібними квадратами шиб. Поклавши долоні на раму, я стояв і тьмяним бакіном світився переді мною світлофор, підморгуючи різноколірними очима. Вранці приходив Микола Гулько. Він зайшов привітати мене, а при нагоді ще й похмилитися. Бо вчора ввечері приходили земляки. А про що ж розмовляти з ними? Випили. Мене Микола визнав гідним співрозмовником і довго, безконечно переповідав зміст дитячої своєї повісті, виданої масовим тиражем. То була повість про війну, про двох друзів. Сашка і Мишка, і про те, як хлопці перехитрували абвер, гестапо і ще когось. Хлоп'ята викрадали кулемети і, здається, легкі танки, стріляли з темних підвалів та приліплювали записки хлібом під крайні сидіння в дев'ятому ряді кінотеатру Ілюзіон. Я спитав: Ти гадаєш, вони заліплювали шифровки саме в хліб? Микола викочував з м'якуша кульку і не одразу збагнув моє запитання. Всміхнувся і махнув рукою замість відповіді. Дітей треба виховувати, і я писав не для тебе. Мені уявився шмат хліба в дитячих пальцях. Пучки розминають м'якуш. Чорна житня маса набивається під нігті тоненькі пальці вичавлюють для записки місце в хлібі та скачують запашну житню кульку, ні, пшеничну, і приліплюють її під сидінням у дев'ятому ряді. Голод мого дитинства жив у мені незнищенно. Голод, який став частинкою мого тіла, вболівся мені в єство, і запахом житньої перепічки з дитячого сну повертав мене до спогадів, які б я волів випалити із себе. Хай йому всячина, сказав Микола. Писати треба легко, тоді читають найбільше. Знаєш, прокидаєшся так, сідаєш до столу, і воно пишеться, пишеться. Він поворушив пальцями у повітрі, наче намацував потрібне слово пишеться щось таке. Це було вранці. З цього почався мій день народження, моє входження у новий рік життя, в новий 12-місячний цикл безперервного думання. І я твердо переконаний безперервної любові до віри. Душа набрякала охотою до нової роботи і до книги, що напишеться мені завтра. Хоч би все це збулося, хоч би. Вода в кухні вже не хлюпала.